Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ազգային ժողովին է ներկայացվել համաներման մասին օրենքի նախագիծը։ Համաներման մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը ներառյալ հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող կամ հանցագործություն կատարած որոշ կատեգորիայի անձանց նկատմամբ հայտարարել համաներում։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը ըստ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ժիրար Միրզոյանի նպատակ ունի որոշ չափով մեղմացնելու հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ իրականացվող շարունակական ոտնձգությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում միակ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի հետևանքները։ Համաներման կիրառման դեպքում օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատված դուժողին պատճառված վնասի հատուցման հարցը կլուծվի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Երբ է վերջին անգամ ընդունվել համաներման մասին օրենք, ինչպես արձագանքեցին խորհրդարանականները օրենքի ընդունմանը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանն է այսօր օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը։ Պարոն Աղաջանյան, բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք եւ շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պիտի ռադիոընկերներին տեղեկացնենք, որ օրեր առաջ խորհրդարանին է ներկայացվել համաներման մասին օրենքի նախագիծը, օրերս ընդունվեց եւ խոսենք անհրաժեշտության մասին, ինչով է պայմանավորված։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ Ուրեմն 20 թվականի մայիսի 2-ին Արցախի հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի ներկայացվել համաներման մասին օրենքի նախագիծ, որը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն համարվել է անհետաձգելի համարվող։ Օրենքի նախագիծը համապատասխան գլխադասային հանձնաժողովում, այսինքն պետաերևական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է եւ միաձայն կողմ են քվեարկել հանձնաժողովի անդամները եւ տվել են դրական եզրակացություն։ Համաներման մասին օրենքի նախագիծը ազգային ժողովի լիագումար նիստում երկրորդ ընթերցմամբ նույնպես միաձայն ընդունվել է համաներման մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է մինչև 2023 թվականի ապրիլի ապրիլի 1-ը ներառյալ հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող, մեղադրվող կամ հանցագործություն կատարած որոշ կատեգորիա անձանց նկատմամբ հայտարարել ամաներում։ Բայց հանձնաժողովի նիստում քննարկումների ժամանակ առաջարկություն է եղել, որ ոչ թե միջև ապրիլի 1-ը, այլ սահմանել մինչև 2023 թվականի մայիսի 1-ը։ Եղել են նաև այլ առաջարկություններ, Ընթացքում մնացած առաջարկությունների մասին ընթացքում կներկայացնեմ համաներման մասին օրենքով բաժից ազատվում են առավելագույնը 4 տարի ժամկետով ազատությունից եկելու հետ կապված բաժի դատապարտված անձանց այն անձանց, որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել կամ բաժի գրումը հետաձգվել է, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների դատապարտված անձանց Ամաներում հայտարարելով բաժից ազատել առավելագույնը 6 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված ցույն օրենքների մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամներին հղի կանանց խնամքի տակ երկու կամ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող անձանց խնամքի տակ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող անձանց 60 տարին լրացած անձանց անցագործությունը մինչև 18 տարին լրանալը կատարած այն անձանց, որոնք նախկինում դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ չեն կրել կամ կրել են, սակայն չունեն դատվածություն, ուրեմն հա։ պետք է նշեմ, որ համաներմանը առնչվում են քրեական օրենսգրքում նախատեսված ոչ մեծ ծանրության, միջին ծանրության եւ ծանր հանցագործներ կատարելու համար կասկածվող, մեղադրվող կամ այդ հանցագործները կատարած անձի Համաներման մասին օրենքի նախագծով սահմանվում է նաև, որ համաներումը չկիրառել այն անձանց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ վերջին 10 տարվա ընթացքում նշանակված բաժաչափը կրճատվել է Արցախի հանրապետության նախագահի ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա։ Այն անձանց նկատմամբ, որոնք վերջին 10 տարվա ընթացքում պատիժը կրելուց ազատվել են Արցախի հանրապետության նախագահի ներուն շնորհելու մասին հրամանագրի կամ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա։ Այն անձանց նկատմամբ, որոնք այս օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ ազատազրկման ձևով պատիժ են կրում եւ դրա չափը վերջին 10 տարվա ընթացքում կրճատվել է Արցախի նախագահի ներում շնորհելու մասին հրամանագրի կամ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի համաներման ակտի հիման վրա այն անձանց նկատմամբ, որոնք սովորորեն հուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ կարող է մեղադրվել կամ մեղադրվում են կալանավորման տակ գտնվելու կամ պատիժը կրելու ընթացքում կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու մեջ կամ դատապարտվել են կալանավորման տակ գտնվելու կամ պատիժը կրելու ընթացքում կրկին դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար։ Ուրեմն առաջարկությունը եղել է այն մասով, որ այն, այսինքն համաներումը չկիրառել նաև այն անձանց նկատմամբ, որը որ ընդունվել է հերինակի կողմից, ուրեմն համաներման մասին օրենքի նախագծում առաջարկությունը եղել է հետևյալը. համաներման մասին օրենքի նախագծում կատարել փոփոխություն եւ համաներումը չտարածել պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների վրա, որի արդյունքում պետությանը վաճառվել է խոշոր չափի վնաս հեղինակի կողմից առաջարկությունը ընդունվել է ու կատարվել է լրամշակվել է օրենքի նախագիծը եւ ամփոփաթերթով ներկայացվել։ Այսինքն ամաներման մասին օրենքի նախագիծը երբ որոշված 9-րդ մասում լրացվել է նոր ենթակերպ։ Քրեական օրենքի գրքի 29-րդ գլխով նախատեսված որևէ հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվող կամ այդ հանցագործություններից որևէ մեկը կատարելու համար դատապարտված անձանց նկատմամբ, եթե այդ հանցագործությամբ Արցախի հանրապետությանը վաճառվել է խոշոր կամ առանձնապես խոշոր թափերի ոմած։ Ամաներում հայտարարելով բաժից ազատել նաև նախկինում դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար ազատազրկման ձևով պատիժ չկրած կամ կրած, սակայն դատվածություն չունեցող անձանց, որոնք դատապարտվել են։ Առավելագույնի 6 տարի ժամկետով ազատազրկման եւ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դուրությամբ գրել են ոչ պակաս աննշանակված բաժի 1/4-ը։ Առավելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկման եւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դուրությամբ գրել են ոչ պակաս աննշանակված բաժի 1/3-ը։ Ամաներում հայտարարելու բաժից ազատել նաեւ անզգուշությամբ հանցագործություն կատարելու համար Առաջին՝ առավելագույնը 6 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց, երկրորդ՝ առավելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված եւ սույն օրենքուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ ոչ պակաս, քան նշանակված բաժի 1/4-ը գրող անձանց։ Քրեական գործի հարուցումը մերժել, հարուցված քրեական գործը կարճել, դադարեցնել քրեական հետապնդումը կամ չիրականացնել քրեական հետապնդում մինչև 2023 թվականի մայիսի 1-ը ներառյալ կատարված հանցագործությունների դեպքերով բացառությամբ մարդու մահվան հանգեցրած դեպքերի, որոնցով արկա է դժողի իրավահաջորդի առարկությունը, որոնցով անձին կարող է մեղադրվել կամ մեղադրում են այնպիսի հանցագործություններ կատարելու մեջ, որոնց համար նախատեսված է պատիժ ոչ ավելի քան 4 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված անձին կարող է մեղադրվել կամ մեղադրվում են այնպիսի անձնագործություն կատարելու մեջ, որոնց համար նախատեսված է պատիժ ոչ ավելի քան 6 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Անձին կարող է մեղադրվել կամ մեղադրվում են անզգուշությամբ հանցագործություն կատարելու մեջ, որոնց համար նախատեսված է պատիժ ոչ ավելի քան 6 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Անձին կարող է մեղադրվել կամ մեղադրում են այնպիսի հանցագործություններ կատարելու մեջ, որոնց համար նախատեսված է միայն ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժ։ Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով նշանակված պատժաչափը կրճատ է։ Առաջին, 2/3-ը անզգուշությամբ հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ կիսով չափ դիտավորությամբ հանցագործություն կատարելու համար առավելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված եւ նախկինում դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար ազատազրկման ձևով պատիժ չկրած կամ կրած, սակայն դատվածություն չունեցող անձանց նկատմամբ 1/3-ը Դիտավորությամբ հանցագործություն կատարելու համար առավելագույնը 10 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված եւ նախկինում դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար ազատազրկման ձևով պատիժ կրած եւ դատապարտություն ունեցող անձանց նկատմամբ 1/4-ը դիտավորությամբ հանցագործություն կատարելու համար 10 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ Պարոն Աղաջանյան, հանձնաժողովի նիստում նախքան այն ներկայացվեր լիագումար նիստին, բավականին բուրըն քննարկումներ եղան եւ падգամավորների կարծիքները ինչպիսին էին։ Ընդհանուր առմամբ падգամավորների կարծիք բոլոր падգամավորների եւ հանձնաժողովի անդամների կարծիքները դրական էին նախագծի վերաբերյալ բայց ինչպես արդեն նշել եմ, եղել են առաջարկություններ ժամկետի հետ կապված, այսինքն որ 2023 թվականի ապրիլի 1-ը հողել մինչև մայիսի 1-ը հաջորդ առաջարկությունը, որ պետությանը պատճառված մնաս այդ նշված անձանց վրա, որպեսի համաներումը չտարածվի։ Ընդունվել են։ Ընդունվել են երկու առաջարկություններն ընդունվել են հեղինակի կողմից, Հանձնաժողովը համապատասխան դարական եզրակացությամբ ներկայացրել է ազգային ժողովի լիագումար նիստին։ Օրենքի ընդունմամբ անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ուրեմն Արցախի վերածննդի օրվան եւ Ղարաբաղյան շարժման 35-ամյակի կապակցությամբ, ինչպես նաեւ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության դեմ իրականացվող շարունակական ոտնձգությունների արդյունքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի, այդ թվում Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ ճանապարհի արգելափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի հետևանքների մեղմացման նպատակով։ Պարոն Աղաջանյան, կարող եք հիշել, երբ է ընդունվել համաներման մասին օրենքը վերջին անգամ։ Վերջին անգամ Արցախի Հանրապետությունում Ամաներման մասին օրենքը ընդունվել է 2020 թվականի հուլիսի 16-ին։ Քրեական գործերով համաներում հայտարելու մասին օրենքը։ Պարոն Աղաջանյան, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ միշտ պատրաստական լինելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։